pars prima vulgate clementinae haec a transscriptio a societate libri voce facta bono publico usu iest liber genesis caput primum in principio creavit deus caelum et terram terra autem erat in anis et vacua et tenebre erant super faciem abyssi et spiritus dei ferebatur super aquas dixitque deus fiat lux et facta est lux et vidit deus lucem quod esset bona et divisit lucem a tenebris appella vitque lucem diem et tenebras noctem factumque est vespere et mane dies unus dixit quoque deus fiat firmamentum in medio aquarum et dividat aquas ab aquis et fecit deus firmamentum Divisitque aquas, quae erant sub firmamento, avis quae erant super firmamentum, et factum est ita. Vocavitque Deus firmamentum celum, et factum est vespere et mane, dies secundus. Dixit vero Deus, congregentur aquae quae sub celu sunt, in locum unum, et appare atarida, et factum est ita et vocavit Deus aridam terram, congregationesque aquarum appellavit Maria, et vidit Deus quod eset bonum, et ait, germinet terra herbam virentem, et facientem semen, et lignum pomiferum faciens fructum iusta genus suum, cuius semen in semet ipso sit super terram, et factum est ita et protulit terra herbam virentem, et facientem semen justa genus suum, lignumque faciens fructum, et habens unum quodque sementem secundum speciem suam. Et vidit Deus, quod esset bonum, et factum est vespere et mane, dies tertius. Dixit autem Deus, fiant luminaria in firmamento celi, et dividant diem ac noctem, et sint insignia et tempora, et dies et annos, ut luceant in firmamento celi, et illuminent terram, et factum est ita. Fecitque Deus duo luminaria magna, luminare maius ut praes et diei, et luminare minus ut praes et nocti, et stellas et posuit eas in firmamento celi, ut lucerent super terram, et preessent diei ac nocti, et dividerent lucem ac tenebras. Et vidit Deus, quod esset bonum, et factum est vespere et mane, dies quartus. Dixit etiam Deus, producant aquae reptile anime viventis, et volatile super terram sub firmamento celi. Crea vitque Deus cete grandia, et omnem animam viventem atque motabilem, quam produxerant aque in species suas, et omne volatile secundum genus suum. Et vidit Deus quod esset bonum, benedixitque eis dicens, crescite et multiplicamini, et replete aquas maris avesque multiplicentur super terram et factum est vespere et mane dies quintus dixit quoque deus producat a terra animam viventem in genere suo iumenta et reptilia et bestias terre secundum species suas factumque est ita et fecit Deus bestias terre iuxta species suas, et iumenta et omne reptile terre in genere suo. Et vidit Deus quod esset bonum, et ait, faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram, et apparesit piscibus maris, et volatilibus celi, et bestiis, universaque terre, omnique reptili, quod movetur in terra et creavit deus hominem ad imaginem suam ad imaginem dei creavit illum masculum et feminam creavit eos benedixitque illis deus et ait crescite et multiplicamini et replete terram et subicite eam et dominamini piscibus maris et volatilibus celi, et universis animantibus quae moventur super terram. Dixit que Deus, ecce dedi vobis omne herbam afferentem semen super terram, et universa linea quae habent in seme tipsis sementem generis sui, ut sint vobis in escam, et cuntis animantibus terre omnique volucri celi, et universis quae moventur in terra, et in quibus est anima vivens ut habent ad vescendum et factum est ita vidit quod deus cunctaque quae fecerat et erant valde bona et factum est vespere et mane dies sextus caput secundum igitur perfecti sunt celi et terra et omnis ornatus eorum complevitque deus die septimo opus suum quod fecerat et requievit die septimo ab universo opere quod patrarat, et benedixit ei septimo, et sanctificavit illum, quia in ipso cessaverat ab omni opere suo quod creavit Deus ut faceret. Iste sunt generationes celi et terre, quando creata sunt, in die quo fecit Dominus Deus celum et terram, et omne virgultum agri, antequam oriretur in terra omnenque herbam regionis priusquam germinaret non enim pluerat dominus deus super terram et homo non erat qui operaretur terram sed fons ascendebat et terra irrigans universam superficiem terre formavit igitur dominus deus hominem de limo terre et inspiravit in facie meius spiraculum vitae et factus est homo in animam viventem plantaverat autem dominus deus paradisum voluptatis a principio in quo posuit hominem quem formaverat produxitque dominus deus de humo omni lignum pulcrum visu et advescendum suave lignum etiam vite in medio paradisi lignunque scientiae boni et mali et fluvius egregie batur de loco voluptatis ad irrigandum paradisum qui inde dividitur in quatuor capita nomen unifison ipse est qui circuit omnem terram hevilat ubi nascitur aurum et aurum terre illius optimum est ibi invenitur bdellium et lapis onucinos et nomen fluvi secundi geon. Ipse est qui circumit omnem terram Aethiopiae, nomen vero fluminis terci Tigris, ipse vadit contra Assyrios. Fluvius autem quartus ipse est euphrates Tu litergo Dominus Deus hominem, et posuit eum in paradiso voluptatis, ut operaretur et custodiret illum precepitque ei dicens, ex omni ligno paradisi comede, de ligno autem scientiae boni et mali, ne comedas, in quocunque enim die comederis ex eo morte morieris. Dixit quoque Dominus Deus, non est bonum esse hominem solum, faciamus ei adiutorium simile sibi. Formatis igitur Dominus Deus de humo cunctis animantibus terre et universis volatilibus celi, adduxit ea ad Adam, ut videret quid vocare ea. Omne enim quod vocavit Adam anime viventis, ipsum est nomen eius. Appellavitque Adam nominibus suis cuncta animantia et universa volatilia celi, et omnes bestias terre. Ade vero non inveniebatur adiutor similis eius. Immisit ergo Dominus Deus sopore in Adam, cumque obdormisset, tulit unam de costi seius, et replevit carnem proea, et edificavit Dominus Deus costam, quam tulerat de Adam in mulierem, et adduxit eam ad Adam dixitque Adam. Hoc nunc os ex ossibus meis, et caro de carne mea, hec vocabitur virago, quoniam de viro sumta est. Quam obrem relinquet homo patrem suum et matrem, et aderebit uxori sue, et erunt duo in carne una. Erat autem uterque nudus, Adam scilicet et uxoreius, et non erubescebant. Caput tertium. Sedet serpens erat callidior contis animanti busterre, quae fecirat dominus Deus. Qui dixit ad mulirem, cur precepit vobis Deus, ut non comederetis de omni ligno paradisi. Cui respondit mulier, de fructo lignorum, quae sunt in paradiso vescimur, de fructo vero ligni quod est in medio paradisi, pracepit nobis Deus ne comederemus, et ne tangeremus illud, ne forte moriamur. Dixit autem serpens ad mulirem, ne quaqua morte moriemini. Sit enim Deus, quod in quocunque die comederitis ex eo, aperientur oculi vestri, et eritis sicut dii, scientes bonum et malum vidit igi turmulier quod bonum esset lignum advescendum et pulcrum oculis aspectuque delectabile et tulit de fructu illius et comedit dedique viro suo qui comedit et aperti sunt oculi amborum cumque cognovissent se esse nudos consuerunt folia ficus et fecerunt sibi per isomata et cum audissent vocem domini dei deambulantis in paradiso ad auram post meridiem abscondit se adam et uxoreius a facie domini dei in medio ligni paradisi vocavitque dominus deus adam et dixit ei ubi es qui ait vocem tuam audivi in paradiso et timui eo quod nudus essem et abscondi me. Cui dixit, quis enim indicavit tibi quod nudus esses, nisi quod ex ligno de quo preceperam tibi ne comederes comedisti? Dixitque Adam, mulier quam dedisti mihi sociam, dedit mihi de ligno et comedi. Et dixit Dominus Deus ad mulierem, quare hoc fecisti? Quae respondit, Serpens decepit me, et comedi. Et ait Dominus Deus at serpentem, quia fecisti hoc, maledictus es inter omnia animantia et bestias terre, super pectus tuum gradieris, et terram comedes cunctis diebus vitae tue inimicitias ponam inter te et mulierem et semen tuum et semen illius ipsa conteret caput tuum et tu insidiaberis calcaneo eius mulier quoque dixit multiplicabo erumnas tuas et conceptus tuos in dolore paries a filios et sub viri potestate eris et ipse dominabitur tui ade vero dixit. Quia audisti vocem uxoris tue, et comedisti de ligno, ex quo preceperam tibi ne comederes, maledicta terra in opere tuo, in laboribus comedes ex ea cuntis diebus vite tue. Spinas et tribulos germinabit tibi, et comedes herbam terre in sudore vultus tui vesceris pane, donec revertaris in terram de qua sumtus es, quia pulvis es, et in pulverem reverteris, et vocavit Adam nomen uxoris sue Haeva, eo quod mater esset cunctorum viventium, fecit quoque Dominus Deus ade et uxori eius tunicas peliceas et induit eos, et ait, ecce Adam quasi unus ex nobis factus est, sciens bonum et malum. Nunc ergo ne forte mittat manum suam, et sumat etiam de ligno vite, et comedat, et vivat in aeternum, et emisit eum Dominus Deus de paradiso voluptatis, ut operaretur terram de qua sumtus est. Eie citque Adam, et collocavit ante paradisum voluptatis cherubim, et flammeum gladium atque versatilem, ad custodiendam viam ligni vitae. Caput quartum. Adam vero cognovit uxorem suam hevam, quae concepit et peperit Cain, dicens, possedi hominem per Deum, rursuquem peperim fratrem eius Abel, fuit autem Abel pastor ovium et Cain agricola factum est autem post multos dies ut offerret Cain de fructibus terrae munera domino Abel quoque obtulit de primogenitis gregis sui et de adipibus eorum et respexit dominus ad Abel et ad munera eius ad Cain vero et ad munera Elius non respexit iratusque est Cain vehementer et concidit vultus eius dixitque Dominus ad eum quare iratus es et cur concidit facies tua non si bene egeris recipies sin autem male statim in foribus peccatum aderit sed sub te erit appetitus eius et tu dominaberis illius dixitque Cain ad Abel fratrem suum Egrediamur foras. Cumque, essent in agro, consurrexit Cain adversus fratrem suum Abel, et interfecit eum. Et ait dominus ad Cain, ubi est Abel frater tuus, qui respondit, nescio, num custos fratris mei sum ego? Dixitque ad eum, quid fecisti? vox sanguinis fratris tui clamat ad me de terra nunc igitur maledictus eris super terram quae aperuit tos sum et suscepit sanguinem fratris tui de manu tua cum operatus fueris eam non dabid tibi fructus suos vagus et profugus eris super terram dixit quae caina dominum maior est iniquitas mea, quam ut veniam merear. Ecce, eicis, me hodie a facie terre, et a facie tua abscondar, et ero vagus et profugus in terra. Omnis igitur qui invenerit me, occidet me. Dixique ei Dominus, ne quaquam ita fiet, sed omnis qui occiderit Cain, septuplum punietur posuitque dominus Cain signum, ut non interficere teum omnis qui invenisse teum. Egressusque Cain a facie domini, habitavit profugus in terra, ad orientalem plagam Eden. Cognovit autem Cain uxorem suam, quae concepit et peperit Henoch, et edificavit civitatem, vocavitque nomen eius ex nomine filii sui Henoch porro henoc genuit irad et irad genuit maviael et maviael genuit matusael et matusael genuit lamech qui accepit duas uxores nomen uni ada et nomen alteri sella genuitque ada iabel qui fuit pater habitantium intentoris atque pastorum et nomen fratris eius iubal ipse fuit pater canentium citara et organo. Sella quoque genuit tubalcain, qui fuit malleator et faber in cuncta opera aeris et ferri. Soror vero tubalcain noema, dixitque lamec uxoribus suis ade et selle. Audite vocem meam uxores lamec, auscultate sermonem meum, quoniam occidi virum in vulnus meum et adolescentulum in livore meum septplum ulcio dabitur de Cain de lamec vero septuagies septies cognovit quoque aduc Adam uxorem suam et peperit filium vocavitque nomen eius set dicens posuit mihi deus semen alio pro Abel quem occidit Cain sed et set natus est filius, quem vocavit enos, iste cepit invocare nomen Domini. Caput quintum. Hic est liber generationis Adam, in die qua creavit Deus hominem ad similitudinem Dei fecit illum. Masculum et feminem creavit Eos et benedixit illis, et vocavit nomen eorum Adam, in die quo creati sunt. Vixit autem Adam centum triginta annis, et genuit ad imaginem et similitudinem suam, vocavitque nomen eius set, et facti sunt die es Adam, posquam genuit set octingenti anni. Genuitque filios et filias, et factum est omne tempus quod vixit Adam, anni non genti triginta et mortus est vixit quae quoque set centum quinque annis et genui tenus vixit quae set postquam genui tenus octingentis septem annis genuitque filios et filias et facti sunt omnes dies set non gentorum duodecim annorum et mortuus est vixitque vero enos non aginta annis et genuit Cainan post cuius ortum vixit octingentis quindecim annis, et genuit filios et filias. Factique sunt omnes dies enos non genti quinque anni et mortus est. Vixitque quoque Cainan septuaginta annis, et genuit mala leel, et vixit Cainan posquam genuit mala leel octingentis quadraginta annis, genuitque filios et filias et facti sunt omnes dies caenan non genti decem anni et mortuus est vixit autem mala leel sexaginta quinque annis et genuit iared et vixit mala leel posquam genuit iared octingentis triginta annis et genuit filios et filias et facti sunt omnes dies malaleel octingenti non aginta quinque anni et mortus est vixitque iared centum sexaginta duobus annis et genuit henoc et vixit iared postquam genuit henoc octingentis annis et genuit filios et filias et facti sunt omnes dies iared non genti sexaginta duo anni et mortuus est porro Henoch vixit sexaginta quinque annis et genuit Matusalam et ambulavit Henoch cum Deo et vixit postquam genuit Matusalam trecentis annis et genuit filios et filias et facti sunt omnes dies Henoch trecenti sexaginta quinque anni ambula vicque cum Deo, et non apparuit, quia tulit eum Deus. Vixit quoque Matusala centum octoginta septem annis, et genuit lamec, et vixit Matusala posquam genuit lamec septingentis octoginta duobus annis, et genuit filios et filias. Et facti sunt omnes dies Matusala non genti sexaginta novem anni, et mortuus est. Vixit autem Lamech centum octoginta duobus annis, et genuit filium, vocavitque nomen eius Noe, dicens, iste consolabitur nos ab operibus et laboribus manum nostrarum in terra, cui maledixit Dominus. Vixit que Lamech posquam genuit Noe, quingentis non aginta quinque annis, et genuit filios et filias. Et facti sunt omnes dies Lamech, septingenti, septuaginta septem anni, et mortus est. Noe vero cum quingentorum esset annorum, genuit sem, cam et iafet. Caput sextum cumque cepissent homines multiplicari super terram et filias procreassent, videntes filii Dei filias hominum quod essent pulcre, acceperunt sibi uxores ex omnibus quas elegerant. Dixicque Deus, non permanebit spiritus meus in homine in aeternum, quia caro est, erunque dies illius centum viginti annorum. Gigantes altem erant super terram in diebus illis. Postquam enim ingressi sunt a filii Dei ad filias hominum, illeque genuerunt, isti sunt potentes a seculo viri famosi. Videns autem Deus, quod multa malitia hominum esset in terra, et acuncta cogitatio cordis intenta esset ad malum omni tempore, penituit eum, quod hominum fecisset in terra, et tactus dolore cordis intrinsecus, delebo inquit hominem quem creavi a facie terre ab omine usque ad animantia a reptili usque ad volucres celi penitet enim me fecisse eos noe vero invenit gratiam coram domino he sunt generationes noe noe vir justus atque perfectus fuit in generationibus suis cum deo ambulavit et genuit tres filios Sem, Cam et Japhet. Corrupta est autem terra coram Deo et repleta est iniquitate. Cunque vidisset Deus terram esse corruptam omnis qui peccaro corruperat viam suam super terram dixit ad Noe Finis universe carnis venit coram me repleta est terra iniquitate a facie eorum et ego disperdam eos cum terra. Fac tibi arcam de lignis levigatis, mansiunculas in arca facies, et bitumine linies intrinsecus et extrinsecus, et sic facies eam, trecentorum cubitorum erit longitudo arce, quinquaginta cubitorum latitudo, et triginta cubitorum altitudo illius, fenestram in arca facies et in cubito consummabis summitate meius ostium autem arce pones ex latere deorsum cenacula et tristega facies in ea ecce ego adducam aquas diluvii super terram ut interficiam omnem carnem in qua spiritus vitae est sub tercelum universa quae in terra sunt consumentur ponanque feidus meum tecum et ingredieri sarcam tu et filii tui uxor tua et uxores filiorum tuorum tecum et ex contis animantibus universae carnis bina induces in arcam ut vivant tecum masculini sexus et feminini de volucribus iusta genus suum, et de iumentis in genere suo, et ex omni reptili terre secundum genus suum, bina de omnibus ingredientur tecum ut possint vivere. Tolles igitur tecum ex omnibus escis, quae mandi possunt, et comportabis apud te, et erunt tam tibi quam illis in cibum. Fecit igitur Noe omnia quae preceperat illi Deus. Caput septimum. Dixit que Dominus ad eum, ingredere tu et omnis domus tua in arcam, te enim vidi justum coram me in generatione hac. Ex onibus animantibus mundis, tolle septena et septena, masculum et feminam, de animantibus vero in mundis duo et duo, masculum et feminam sed et de volatilibus celi septena et septena, masculum et feminam, ut salvetur semen super faciem universe terre. Ad ucenim et post dies septem, ego pluam super terram, quadraginta diebus et quadraginta noctibus, et de omnem substantiam, quam feci de superficie terre fecit ergo Noe omnia quae mandaverat ei Dominus. Eratque sexcentorum annorum quando diluvii aquae inundaverunt super terram. Et ingressus est Noe et filii eius uxor eius et uxores filiorum eius cum eo in arcam propter aquas diluvii. De animantibus quoque mundis et immundis et de volucribus et ex omni quod movetur super terram duo et duo ingressa sunt ad Noe in arcam masculus et femina sic ut preceperat Dominus Noe cumque transissent septem dies aquae diluvi inundaverunt super terram anno sexcentesimo vite Noe mense secundo septimo decimo die mensis rupti sunt omnes fontes abissi imagne, et cataracte celi aperte sunt, et facta est pluvia super terram quadraginta diebus et quadraginta noctibus. In articulo diei Ilius ingressus est Noe, et Sem, et Cam, et Japhet filii Eius, uxor illius, et tres uxores filiorum Eius cum eis in Arcam ipsi et omne animal secundum genus suum universa aqua iumenta in genere suo et omne quod movetur super terram in genere suo cum tonque volatile secundum genus suum universae aves omnesque volucres ingresse sunt ad noae in arcam bina et bina ex omni carne in qua erat spiritus vitae et quae ingressa sunt masculus et femina ex omni carne introierunt, sicut preceperat ei Deus, et inclusit eum dominus deforis. Factunque est diluvium quadraginta diebus super terram, et multiplicate sunt aque, et elevaverunt arcam in sublime a terra. Vehementer enim inundaverunt, et omnia repleverunt in superficie terre porro arca ferebatur super aquas et aquae prevaluerunt nimis super terram opertique sunt omnes montes excelsi sub universo cielo quindecim cubitis alti fuit aqua super montes quos operuerat consumtaques est omnis caro quae movebatur super terram volucrum, animantium, bestiarum, omniumque reptilium, quae reptant super terram, universi homines, et cuncta in cuibus spiraculum vite est in terra, mortua sunt. Et delevit omnem substantiam, quae erat super terram, ab homine usque ad pecus, tam reptile quam volucres celi, et deleta sunt de terra remansit autem solus noe et qui cum eo erant in arca obtinue runtque aquae terra macentum quinquaginta diebus caput octavum recordatus autem deos noe cum torunque animantium et omnium iumentorum quae erant cum eo in arca aduxit spiritum super terram et in minute sunt aquae et clausi sunt fontes abissi et cataracte celi et prohibite sunt pluvie de cielo reversaeque sunt aquae de terra et untes et redeuntes et ceperunt minui post centum quinquaginta dies requievitque arca mense septimo vigesimo septimo die mensis super montes armenie at vero aquae ibant et decrescebant usque ad decimum mensem decimo enim mense primo die mensis apparuerunt cacumina montium cumque transissent quadraginta dies aperiens noae fenestra marce quam fecerat dimisit corvum qui egrediebatur et non revertebatur donec sic carentur aquae super terram et misit quoque columbam post eum ut videret si iam cessassent aquae super faciem terre quae cum non invenisset ubi requiesceret pes eius reversa est ad eum in arcam aquae enim erant super universam terram extenditque manum et apprehensam intulit in arcam expectatis autem ultra septem diebus alis, rursum dimisit columbam ex arca. At illa venit ad eum ad vesperam portans ramum olive virentibus foliis in ore suo. Intellexit ergo noe, quod cessassent aquae super terram, Expectavitque nihil hominus septem alios dies et emisit columbam quae non est reversa ultra ad eum igitur sexcentesimo primo anno primo mense prima die mensis in minuta sunt aquae super terram et aperiens noe tectum arce aspexit viditque quod exicata esset superficies terre mense secundo septimo et vigesimo die mensis are facta est terra. Locutus est autem Deus ad Noe dicens, egredere de arca, tu et uxor tua, filii tui et uxores filiorum tuorum tecum, cuncta animantia quae sunt apud te, ex omni carne, tam in volatilibus, quam in bestis et universis reptilibus, quae reptant super terram educ tecum et ingredimini super terram crescite et multiplicamini super eam egressus est ergo noe et filii eius uxor illius et uxores filiorum eius cum eo sed et omnia animantia iumenta et reptilia quae reptant super terram secundum genus suum egressa sunt de arca edificavit autem noe altare domino et tollens de cuntis pecoribus et volucribus mundis obtulit holocausta super altare odoratusque est dominus odorem suavitatis et ait neque aquam ultra maledicam terra propter homines sensus enim et cogitatio humani cordis in malum prona sunt ab adolescentia sua non igitur ultra percutiam omnem animam viventem sicut feci. Contis diebus terre, sementis et messis, frigus et estus, estas et iems nox et dies non requiescent. Caput nonum, benedixitque Deus Noe et Filii Seius, ed dixit ad Eos, crescite et multiplicamini, et replete terram et terror vester ac tremor sit super conta animalia terre, et super omnes volucres celi, cum universis quae moventur super terram. Omnes pisces maris manui vestre traditi sunt, et omne quod movetur et vivit, erit vobis in cibum, quasi olera virentia tradidi vobis omnia, excepto, quod carnem cum sanguine non comedetis sanguinem enim animarum vestrarum requiram de manu contarum bestiarum et de manu hominis de manu viri et fratris eius requiram animam hominis cui cumque effuderit humanum sanguinem fundetur sanguis illius ad imaginem qui pedei factus est homo vos autem crescite et multiplicamini, et ingredimini super terram, et implete eam. Hec quoque dixit Deus ad Noe ed ad filios eius cum eo. Ecce, ego statuam pactum meum vobiscum, et cum semine vestro post vos, et ad omnem animam viventem, quae est vobiscum tam involucribus quam in iumentis et pecudibus terre cuntis, quae egressa sunt de arca, et universis bestiis terre. Statuam pactum meum vobiscum, et neque aquam ultra interficietur omnis caro aquis diluvii, neque erit deinceps diluvium dissipans terram. Dixitque Deus, hoc signum federis quod do inter me et vos, et ad omnem animam viventem, quae est vobiscum in generationes sempiternas. Arcum meum ponam in nubibus, et erit signum federis inter me et inter terram. Cumque abduxero nubibus celum, apparebit arcus meus in nubibus, et recordabor federis mei vobiscum, et cum omni anima vivente quae carnem vegetat, et non erunt ultra aquae diluvi ad delendum universam carnem. Eritque arcus in nubibus, et videbo illum, et recordabor federis sempiterni quod pactum est inter Deum et omnem animam viventem universae carnis quae est super terram. Dixitque Deus ad noe, hoc erit signum federis quod constitui inter me et omnem carnem super terram. Erant ergo filii Noe, qui egressi sunt de arca sem cam et Japhet, porro cam ipse est pater Canaan. Tres isti filii sunt Noe, et ab his disseminatum est omne genus hominum super universam terram. Cepitque noe vir agricola exercere terram et plantavit vineam, bibensque vinum inebriatus est et nudatus in tabernaculo suo. Quod cum vidisset cam pater Canaan, verenda scilicet patri sui esse nudata, nunciavit duobus fratribus suis foras. At vero sem et iafet palium imposuerunt humeris suis, et incidentes retrorsum operuerunt verenda patris sui. Faciesque eorum averse erant, et patris virilia non viderunt. E vigilans autem noe ex vino, cum didicisset quae fecerat ei filius suos minor ait. Maledictus canaan servus servorum erit fratribus suis. Dixitque, benedictus dominus Deus sem, sit Canaan servus eius dilatet Deus Iafet et habitet in tabernaculis Sem sitque Canaan servus eius vixit autem Noe post diluvium 350 annis et impleti sunt omnes dies eius non gentorum quinquaginta annorum et mortuus est caput decimum Hae sunt generationes filiorum Noe, sem ham et iafet natique sunt eis filii post diluvium filii iafet gomer et Magog et madai et iavan et tubal et mosok et tiras porro filii gomer ascenes et rifat et togorma filii autem iavan elisa et tarsis cettim et dodanim avis divise sunt insulae gentium in regionibus suis, unus quisque secundum linguam suam et familias suas in nationibus suis. Fili autem cam, cus et mesraim et put et canaan, filii cus saba et evila et sabata et regma et sabataha. Filii regma, saba et dadan, porro cus genuit Nemrod, ipse cepit esse potens in terra, et erat robustus venator coram domino. Ob hoc exibit proverbium, quasi nemrod robustus venator coram domino. Fuit autem principium regni eius Babylon, et arac et acat, et calane in terra senar. De terra illa egressus est assur, et edificavit Niniven, et plateas civitatis et cale resen quoque inter Niniven et cale hac est civitas magna at vero mesraim genuit ludim et anamim et labim neftuim et phethrusim et casluim de quibus egressi sunt philistim et captorim canaan autem genuit sidonem primogenitum suum et eum, et iebuseum, et amorreum, gerges eum, heveum, et araceum, sineum, et aradium, samareum, et amateum. Et post hec disseminati sunt populi cananeorum. Factique sunt termini canaan venientibus a sidone geraram usque gasam, donec ingrediaris sodomam et gomorram, et adamam et Seboim usque lesa. Hi sunt filii Cam in cognationibus et linguis et generationibus terrisque et gentibus suis. De sem quoque nati sunt patre omnium filiorum Heber, fratre Japheth maiore. Filii sem Elam et Assur et Arfaxad et Lud et Aram. Filii Aram us et Hul et Jeter et Mes at vero arfaxad genuit sale de quo ortus est heber natique sunt heber filii duo nomen uni faleg et quod in diebus eius divisa sit terra et nomen fratris eius iectan qui iectan genuit elmodad et salef et asarmot iare et aduram et usal et decla et ebal et abimael saba et ofir et Hevila et Jobab, omnes isti filii iectan, et facta est habitatio eorum demessa per gentibus usque sefar montem orientalem, isti filii sem secundum cognationes et linguas et regiones in gentibus suis, he familie noe justa populus et nationes suas, habis divise sunt gentes in terra post diluvium. Caput undecimum. Erat autem terra labii unius, et sermonum eorundem. Cunque proficii centur de oriente, invenerunt campum in terra senar, et habitaverunt in eo. Dixitque alter ad proximum suum, venite, faciamus lateres, et coquamus eos igni. Abu lateres pro saxis, et bitumen procemento et dixerunt venite faciamus nobis civitatem et turrim cuius culmen pertingat ad celum et celebremus nomen nostrum antequam dividamur in universas terras descendit autem dominus ut videret civitatem et turrim quam edificabant filii adam et dixit ecce unus est populus et unum labium omnibus cae perunque hoc facere nec de a cogitationibus suis donec eas opere compliant venite igitur descendamus et confundamus ibi lingua meorum ut non audiat unus quisque vocem proximi sui atque ita divisit eos dominus ex illo loco in universas terras, et cessaverunt edificare civitatem, et id circo vocatum est nomen eius Babel, quia ibi confusum est labium universae terre, et inde dispersit eos dominus super faciem cunctarum regionum. Hae sunt generationes sem, sem erat centum annorum quando genuit Arphaxad, biennio post diluvium. Vixitque sem posquam genuit Arphaxad quingentis annis, et genuit filios et filias. Porro Arphaxad vixit triginta quinque annis, et genuit sale. Vixitque Arphaxad posquam genuit sale trecentis tribus annis et genuit filios et filias. Sale quoque vixit triginta annis, et genuit Heber. Vixitque sale posquam genuit Heber, quadringentis tribus annis, et genuit filios et filias. Vixit autem Heber triginta quatuor annis, et genuit Phaleg, et vixit Heber posquam genuit Phaleg, quadringentis triginta annis et genuit filios et filias vixit quoque faleg triginta annis et genuit reu vixit quoque faleg postquam genuit reu ducentis novem annis et genuit filios et filias vixit autem reu triginta duobus annis et genuit sarug vixit quoque reu postquam genuit sarug ducentis septem annis et genuit filios et filias vixit vero sarug treginta annis et genuit nacor vixitque sarug postquam genuit nacor ducentis annis et genuit filios et filias vixit autem nacor viginti novem annis, et genuit tare vixitque nacor postquam genuit tare centum decem et novem annis et genuit filios et filias. Vixit quetare septuaginta annis, et genuit Abram, et Nacor et Aran. Hae sunt autem generationes tare, tare genuit Abram, Nacor et Aran. Porro Aran genuit Lot, mortusque est Aran ante tare patrem suum, in terra nativitatis sue, in ur caldeorum duxerunt autem Abram et Nacor uxores, nomen uxoris Abram Sarai, et nomen uxoris Nacor Melca filia Aran, patris Melche, et patris Iesche. Erat autem Sarai sterilis, nec habebat liberos, tulit itaque tare Abram filium suum, et Lot filium Aran, filium filii sui et Sarai norum suam uxorem Abram filii sui, et eduxit eos de Ur Caldeorum, ut irent in terram Canaan. Venerultque usque Haran, et habitaverunt ibi, et facti sunt dies tare, ducentorum quinque annorum, et mortus est in Haran. Caput duodecimum. Dixit autem Dominus ad Abram, e gredere de terra tua, et de cognazione tua, et de domo patris tui, et veni in terram quam mostrabo tibi. Faciamque te ingentem magnam, et benedicam tibi, et magnificabo nomen tuum, erisque benedictus. Benedicam benedicentibus tibi, et maledicam maledicentibus tibi atque in te benedicentur universe cognationes terre. Egressus est itaque Abram, sicut precepera tei Dominus, et ivit cum eo lot. Septuaginta quinque annorum erat Abram, cum egrederetur de Haran. Tulitque Sarai, usorem suam, et lot, filium fratris sui, universamque substantiam quam possederant, et animas quas fecerant in Haran, et egressi sunt utirent in terram Canaan. Conque venissent in Eam, per transivit Abram terram usque ad locum sicem, usque ad convallem illustrem. Cananeus autem tunc erat in terra. Apparuit autem Dominus Abram, ed ixit ei, Semini tuo davo terram hanc, qui edificavit ibi altare domino qui apparueratei, et inde transgrediens ad montem qui erat contra orientem betel te tendi tibi tabernaculum suum ab occidente habens betel et ab oriente hai edificavit quoque ibi altare domino et invocavit nomen eius per exitque abram vadens et ultra progrediens ad meridiem facta est autem fames in terra descenditque Abram in Egyptum ut peregrina returibi prevaluerat enim fames in terra cumque prope esset ut ingrederetur Egyptum dixit Sarai uxori sue novi quod pulcra sis mulier et quod cum vider in te Egypti dicturi sunt uxori psius est et interficiant me et te reservabunt. Dic ergo obsecro te, quod soror mea sis, ut bene sit mici propter te, et vivat anima mea ob gratiam tui. Cum itaque ingressus esset abram a Egyptum, viderunt Egypti mulierem quod esset pulcranimis, et nuntia principes faraoni, et laudaverunt eam eam apudillum et sublata est mulier in domum faraonis. Abram vero bene usi sunt propter illam, fueruntque ei oves et boves et asini, et servi et famule, et asine et cameli. Flagellavit autem dominus faraonem plagiis maximis, et domum eius propter sarai uxorem Abram. Vocavitque farao Abram et dixit ei, quidnam est hoc quod fecisti mihi quare non indicasti quod uxor tua esset quam ob causam de existi esse sororem tuam ut tollerem eam mihi in uxorem nunc igitur ecce coniux tua accipe eam et vade precepitque farao super abram viris et deduxerunt eum et uxorem illius et omnia quae habebat finis partis primae